illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีภิกษุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของภาวะตัณหาย่อมไม่ปรากฏ ก่อนแต่นี้ภาวะตัณหาไม่ได้มี แต่ว่าภาวะตัณหาเพิ่งมีต่อมาในภายหลัง คำกล่าวอย่างนี้แหละ เป็นคำที่ใครๆควรกล่าว และควรกล่าวด้วยว่าภาวะตัณหาย่อมปรากฏ เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย Because it is said a first point of craving for existence is not seen such that before this there was no craving for existence, and afterward it came to being. Still, craving for existence is seen to have a specific condition. พิสุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้น ของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้ อวิชาไม่ได้มี แต่ว่าอาวิชาเพิ่งมีมาต่อในภายหลัง คำกล่าวอย่างนี้แหละ เป็นคำที่ไกลๆ ควรกล่าว และควรกล่าวด้วยว่าอาวิชาย่อมปรากฏ เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย p i c u l e s This is said a first point of ignorant is not seen, such that before this there was no ignorant, and afterward it came to being. Still, ignorance is seen to have specific condition. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่า ที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของภาวะตัณหา คำตอบพึงมีว่าอวิชชานั่นเองเป็นอาหารของภาวะตัณหา I say, b e c u s e that craving for existence has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for craving for existence, it should be said ignorant ที่สุดทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้อวิชา ก็เป็นธรรมชาติ ที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่า เป็นอาหารของอวิชาคำตอบ พึงมีว่า นิวรณ์ทั้งหลายห้าประการ เป็นอาหารของอวิชา Ignorance too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for ignorance? It should be said, the five hindrances. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่า ถึงแม้นิวรณ์ทั้งหลายห้าประการนั้น ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการ คำตอบคือทุจริตทั้งหลายสามประการ คือทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ The five hindrances too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the five hindrances, it should be said the three kinds of misconduct, that is, mental misconduct, verbal misconduct, and body misconduct. พิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ทุจริตทั้งหลายสามประการ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตทั้งหลาย สามประการ คำตอบคือการไม่สมรวมอินทรีย์ The three kinds of misconduct too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the three kinds of misconduct? It should be said, non-restraint of sense faculties. ภิกษุทั้งหลายถึงแม้ความ ไม่สำรวมอินทรีย์ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหาร ของการไม่สำรวมอินทรีย์คำตอบคือ ความเป็นผู้ไม่มีสติ สัมปชัญญะ Non-restraint of sense faculties too, I say, has a nutriment. it is not without nutriment. And what is the nutriment for non restrained of the sense faculties? It should be said, lack of mindfulness and clear comprehension. ภิกษุทั้งหลาย ถึงแม้ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหาร ของความเป็นผู้ไม่มีสติ สัมปชัญญะคำตอบพึงมีว่า การไม่ทำในใจโดยแยบกาย หรืออโยนิโส มนสิการ lack of mindfulness and clear comprehension too I say has a nutriment it is not without nutriment and what is the nutriment for lack of mindfulness and clear comprehension? It should be said, careless attention. ีิสุทั้งหลายถึงแม้ การไม่ทำในใจโดยแยบกาย ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ทำในใจโดยแยบกาย คำตอบบึงมีว่า ความไม่มีศรัทธา Careless attention to, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for careless attention? It should be said, lack of faith. ปิสุทธิ์ทั้งหลายถึงแม้ ความไม่มีศรัทธาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาคำตอบพึงมีว่า การไม่ได้ฟังพระสัทธรรม Lack of faith too I say has a nutriment it is not without nutriment and what is the nutriment of lack of faith it should be said not hearing the good Dhamma พิสุทธ์ทั้งหลายถึงแม้ การไม่ได้ฟังพระธรรมก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่ เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังพระธรรมคำตอบพึงมีว่า การไม่ได้คบกับคนดี Not hearing the good Dhamma too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for not hearing the good Dhamma? It should be said, not associating with good persons. พิสุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละ ที่เมื่อการไม่คบกับคนดี เป็นไปบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการไม่ได้ฟังพระสธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ได้ฟังพระธรรมเมื่อบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้ว ย่อมไม่ทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์เมื่อไม่ทำไม่ในใจโดยแยบคายบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการไม่สมรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สมรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำทุจริตทั้งหลายสามประการให้บริบูรณ์ทุจริตทั้งหลายสามประการ คือทุจริตทางกาย ทางวาจาและทางใจบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำนิวรณ์ คือเครื่องกลางกั้นทั้งหลายห้าประการ ให้บริบูรณ์เมื่อนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์พิสุตลายอาหารแห่งอวิชชานี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ Thus, not associating with good persons, becoming full, fills up not hearing the good Dhamma. Not hearing the good Dhamma, becoming full, fills up lack of faith. Lack of faith, becoming full, fills up careless attention. Careless attention, becoming full, fills up lack of mindfulness and clear comprehension. Lack of mindfulness and clear comprehension, becoming full, fills up non-restraint of the sense faculties. Non-restraint of the sense faculties, becoming full, fills up the three kinds of misconduct. The three kinds of misconduct, becoming full, fill up the five hindrances. The five hindrances becoming full, fill up ignorance. Thus there is nutriment for ignorance, and in this way it becomes full. พิสุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆ ตกลงบนภูเขา น้ำฝนนั้น ย่อมไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมทำซอกเขา ซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็ม รั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็ม ครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็ม ครั้นบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายให้เต็ม เมื่อแม่น้ำน้อยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลาย ให้เต็ม เมื่อแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็ม อาหารแห่งมหาสมุทรสาครนนั้น ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้ just as when it is raining and the rain pours down in thick droplets on a mountain top The water flows down along the slope and fills the cliffs, gullies, and creeks. These, becoming full, fill up the pools. These, becoming full, fill up the lakes. These, becoming full, fill up the streams. These, becoming full, fill up the rivers. And these, becoming full, fill up the great ocean. Thus, there is nourishment for the great ocean, and in this way it becomes full. ภิสษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้น กล่าวคือการไม่คบกับคนดี เป็นไปบริบูรณ์แล้ว ก็ย่อมทำการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้ว ย่อม ทำ ความไม่มีศรัทธา ให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธา บริบูรณ์แล้ว ย่อมไม่ ทำไว้ในใจ โดยแยบกาย ให้บริบูรณ์ เมื่อไม่มีการ ทำ ในใจโดยแยบกาย บริบูรณ์แล้ว ย่อม ทำ ความเป็นผู้ไม่มีสติ สัมปชัญญะ ให้บริบูรณ์ ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการไม่สมรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การไม่สมรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำทุจริตทั้งหลายสามประการ ให้บริบูรณ์ ทุจริตทั้งหลายสามประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการให้บริบูรณ์ เมื่อนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์ ภิกษุทลายอาหารแห่งอวิชานี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ so too not associating with good persons becoming full fills up not hearing the good dhamma not hearing the good dhamma becoming full fills up lack of faith lack of faith becoming full, fills up careless attention. Careless attention, becoming full, fills up lack of mindfulness and clear comprehension. Lack of mindfulness and clear comprehension, becoming full, fills up non-restraint of the sense faculties. Non-restraint of the sense faculties, becoming full, fills up the three kinds of misconduct. The three kinds of misconduct, becoming full, fill up the five hindrances. The five hindrances, becoming full, fill up the ignorance. Thus, there is nutriment for ignorance, and in this way it becomes full. ชาปานสูตร the family of the six animals ภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้มีตัวเป็นแผล มีตัวเป็นผู้พอง พึงเข้าไปสู่ป่าหญ้าคาถ้าแม้หน่อหญ้าคา ก็พึงตามเท้าของบุรุษนั้นใบหญ้าคา ก็พึงบาดที่ตัวที่ผู้พอง บุรุษนั้น ก็พึงจะได้รับความทุกข์โทมนัสที่มีการตำและการบาดนั้นเป็นเหตุ โดยยิ่งกว่าประมาณ แม้ฉันใด พิสุทั้งหลายบุคคลบางคนในธรรมะในนี้ อยู่ในบ้านก็ดี อยู่ในป่าก็ดีย่อมได้บุคคลผู้กล่าวท้วงว่า ท่านผู้นี้แล มีการกระทำอย่างนี้ มีสมาจารอย่างนี้ เป็นหนามแห่งชาวบ้าน ผู้ไม่สะอาด เปรตนั้น บุคคลผู้นั้นจึงชื่อว่า เป็นหนามแห่งชาวบ้าน ผู้ไม่สะอาดฉะนั้นเหมือนกัน ภิกษุรู้แจ้งอย่างนี้แล้ว พึงทราบความไม่สองบอนและความสองบอน Pickles Suppose a man with limbs wounded and festering would enter wood of tawny reeds, and the gusar thorns would prick his feet, and the reed blades would slash his limbs. Thus, that man would thereby experience even more pain and displeasure. So do pickles. Some pickles here, gone to the village or the forest, meet someone who reproaches him thus, This venerable one, acting in such a way, behaving in such a way, is a foul village thorn. Having understood him thus as a thorn, one should understand restrained and non-restrained. ภิกษุทั้งหลาย คือเธอผู้ใดในธรรมวินีนี้ เห็นรูปด้วยตาแล้วก็ย่อมน้อมใจไปในรูปอันน่ารัก ย่อมขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารัก ย่อมไม่เข้าไป เป็นผู้ตั้งกายคตาสติ มีใจมีประมาณน้อยอยู่ และย่อมไม่รู้ชัด ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือ แห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้น อังบังเกิดขึ้นแล้ว แก่เธอตามความที่เป็นจริงเธอนั้นเมื่อได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องปวดปาด้วยกาย หรือรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้ว ย่อมน้อมใจไปในธรรมารม อันน่ารัก ย่อมขัดเคืองในธรรมารมอันไม่น่ารัก ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปตั้งกายาคตาสติไว้ มีใจมีประมาณน้อย และย่อมไม่รู้ชัด ซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือ แห่งอาุศลธรรม อันลามกเหล่านั้น อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริง and how because is there non restrained here having seen a form with the eye, one is intent upon a pleasing form and repelled by a displeasing form. He dwells without having set up mindfulness of the body with a limited mind, and he does not understand as it really is that liberation of mind liberation by wisdom, wherein those evil, unwholesome states cease without remainder. Having heard a sound with the ear, having smelled an odor with the nose, having savored a taste with the tongue, having felt a tactile object with the body, having cognized a mental phenomena with the mind, he is intent upon a pleasing mental phenomena and repelled by a displeasing mental phenomena. He dwells without having set up mindfulness of the body with a limited mind, and he does not understand as it really is that liberation of mind, liberation by wisdom, wherein those evil, unwholesome states cease without remainder. พิสุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษ จับสัตว์หกชนิด อันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกัน มาปลูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง คือเขาจับงู มาปลูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่ง จับจระเข้ จับนก จับสุนัขบ้าน จับสุนัขจิ้งจอก จับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียว เส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง แล้วผูกรวมเข้าด้วยกัน เป็นปมเดียวในท่ามกลาง แล้วปล่อย พิสุตงหลายครั้งนั้น สัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิด ที่มีที่อาศัย และที่เที่ยวต่างๆกัน ก็ยื้อแย่งจุดดึงกัน เพื่อจะไปสู่ที่อาศัย และที่เที่ยวของตนของตน งูก็จะเข้าจอมปลวกจระเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะบินขึ้น ไป ในอากาศ สุนัขกก็จะ เข้าบ้าน สุนัขจิ้งจอกก็จะไป ป่าช้า และลิงก็จะไปป่า ครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้ว สัตว์ใดมีกำลังมากกว่า สัตว์นอกนั้นก็จะต้องถูกลากติดตามไป ตามอำนาจของสัตว์นั้น Suppose a man would catch six animals with different domains and different feeding grounds and tie them with a strong rope. He would catch a snake, a crocodile, a bird, a dog, a jackal, and a monkey, and tied each by a strong rope. Having done so, he would tie the ropes together with a knot in the middle and release them. Then those six animals with different domains and different feeding grounds would each pull in the direction of its own feeding ground and domain. The snake will pull one way, thinking let me enter an ant hill. The crocodile would pull another way, thinking, Let me enter the water. The bird will pull another way, thinking, Let me fly up to the sky. The dog would pull another way, thinking, Let me enter a village. The jackal will pull another way, thinking, "Let me enter a carnal ground." The monkey would pull another way, thinking, "Let me enter a forest." Now, when these six animals become worn out and fatigued, they would be dominated by the one among them that was strongest. They would submit to it and come under its control พิสุทั้งหลาย ข้อนี้ฉันใด ก็ฉันนั้น ที่เธอผู้ใดไม่อบรมกระทำให้มาก ในกายาคตาสติแล้ว ตาก็จะจุดเอาเธอนั้น ไปหารูปที่น่าพอใจ รูปที่ไม่น่าพอใจ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง หูก็จุดเอาเธอนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดกียขยงจมูกก็จะฉุดเอาเธอนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดม กลิ่นที่ไม่น่าสูดดม ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยะขยงลิ้นก็จะฉุดเอาเธอนั้น ไปหารถที่ชอบใจ รถที่ไม่ชอบใจ ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง กายก็จะฉุดเอาเธอนั้น ไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจ ก็จะเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง และใจก็จะฉุดเอาเธอนั้นไปหาธรรมารมที่ถูกใจ ธรรมารมที่ไม่ถูกใจ ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง so too because when one has not developed and cultivated mindfulness directed to the body the eye pulls in the direction of agreeable forms, and t h e s e a g r e e a b l e forms are repulsive. The ear pulls in the direction of agreeable sounds, and these agreeable sounds are repulsive. The nose pulls in the direction of agreeable odors, and these agreeable odors are repulsive. The tongue pulls in the direction of agreeable tastes, and these agreeable tastes are repulsive the body pulls in the direction of agreeable tactile objects, and disagreeable tactile objects are repulsive. The mind pulls in the direction of agreeable mental phenomena, and disagreeable mental phenomena are repulsive. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี